บุ๊กทูแปดออสัมเวลาซาติขอโทษค่ะอิสวินิเตกี่โมงแล้วคะมอลิมวัสโคลิโกเยซาติ ขอบคุณมากค่ะ Много хвала มันเป็นเวลาหนึ่งนาฬิกา Jedan je sat มันเป็นเวลาสองนาฬิกา Dva su sata มันเป็นเวลาสามนาฬิกา Tri su sata มันเป็นเวลาสี่นาฬิกาเจ t i ริสุซาตามันเป็นเวลาห้านาฬิกาปเทียซาติมันเป็นเวลาหกนาฬิกาชสต์เยซาติมันเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกา Sedam je sati. มันเป็นเวลา แปดนาฬิกา Osam je sati. มันเป็นเวลา เก้านาฬิกา Devet je sati. มันเป็นเวลา สิบนาฬิกา Deset je sati. มันเป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาเยดานาเอสเตเซาติมันเป็นเวลาสิบสองนาฬิกาดวานาเอสเตเซาติหนึ่งนาทีมีหกสิบวินาทีเยดนามินุตาอิมาเชสเดเซตเซคุนดี หนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาที Jedan sat ima 60 minuta. หนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมง Jedan dan ima 24 sata.